بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترافد فتاها عن نفسه قالت امرأة الذي قال وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الساخرين सूरत यूसफ़ अल पढ़ूं पिया हाणे ख़बर पइजी वई सॼे शहर में ॻाल्हि आहे जेका खून खथूरी कीन लिके चोड़े बारी पवनस बार हाणे खून ई कोन हीअ खथूरी आहे हीअ ख़ुशबू आहे मुहबत जी इश्क जी सॼे मुल्क में पखिजी वली सॼे मिस्र जे शहर में मिस्र मुल्क खे त चए शहर खे त चइजे मदीनो जी चइजे थो पर हाणे मिस्र जो जेको इजिप्ट आहे इन खे मिस्र ज़माने में पर हाणे उहो हिकिड़ो शहर कोन हुओ घणेई शहर हूंदा नंढा वॾा पर जिते कैपिटल हुयो जिते बादशाह हुई सम्झो उते जेको आहे माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई हिकिड़ी मां माई हिकिड़ी बि ॿुधाईंदी वरी ॿी खे ॿुधाईंदी वरी ठीकु आहे हीअ अधी ॿुधी अथई हीअ अधी ॿुधी अथई हीअ अधी ॿुधी अथई पाण वटि सिंध में बि ईअं पंहिंजो जिते किथे हीअं बसि ॻाल्हि वञी पखिड़िजी हाणे सॼे मुल्क में ख़बर पइजी मुल्क वारा वॾनि घराणनि जे औरतुनि खे सभिनी खे ख़बर पइजी वई हाणे उहे हिन ते खिलनि थियूं टोकूं थियूं कनि ते मतिलबु त हाणे वरी कननि ते पए थी हर ज़ुलख इस्लाम जे कननि ते पए थी ॻाल्हि त भई मुंहिंजे मुतलिक़ हीअं थियूं चवनि पियूं हीअं थी चवनि पियूं फलाणी हीअं पई चए फलाणी हीअं पई चए फलाणी चए हाणे इहा ॻाल्हि अचु वञे पई अॻिते पोइते पई थिए हाणे साईं ख़बर पइजी वई हर ज़ुल इस्लाम खे त मुंहिंजे मुतलिक़ छा हाणे हुन सोच कई आहे रिथा कई आहे रिथा कहिड़ी थी करे पंहिंजो औरतुनि खे दवा थी ॾिए सभिनी खे मुंहिंजो जीअं पाण अॼुकल्ह जे ज़माने में हिकिड़ो कागज़ लिखंदा आहियूं वरी इनविटेशन ॾियारे मोकिलींदा आहियूं वरी अॻे कागज़ कागज़ ते लिखनि या न लिखनि पंहिंजो कोठ बि हुनखे ॾियारे मोकिलिबो माण्हू या हुनखे चवाए मोकिलिबो फलाणे जे हथां तव्हांखे महिरबानी करे तव्हां अचिजो फलाणी तारीख़ फलाणे ॾींहं ते फलाणे पंहिंजे अज़ीज़ मिस्र जेको आहे हुनजी घरवारी तव्हांखे घुरायो आहे हुनखे माई खे ख़बर पवंदी हुन उहो जेको फलाणो ऑफिसर आहे उहो जेको फलाणो अमलदार आहे उहो जेको फलाणो वज़ीर आहे जेको फलाणो माण्हू आहे जेके बि क़िस्म जूं पंज सत ॾह पंद्रहं वीह जेके बि औरतूं हूंदियूं हिन ख़ासि लेवल जूं पंहिंजे पाण जे लेवल वारनि खे घुराईंदियूं पर हाणे ॿिया नंढा तोजड़ा मुंझड़ा उन्हनि खे कोन घुराईंदियूं पंहिंजो पर मर्द कोन हो उनमें रुगो औरतूं ईंदियूं उहो पाण वटि जीअं ईस्ट में थिए थो औरतुनि जो प्रोग्राम पंहिंजो थिए थो मर्दनि जो पंहिंजो थिए थो पर वरी किथे किथे वरी मर्द ऐं औरतूं गॾु बि कंदा हूंदा जेको बि हुते रमान जी रस्म हूंदी पर हिन में रुॻो औरतुनि खे घुराए थिए <clears throat> हाणे औरतूं अचनि थियूं हुनखे विहारे थी उनखे खाराए थी हणनि पिया थी या कीअं क़रान तमामु हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां हिकिड़ो पूरी सीन जेका पेश थी थिए जो तव्हां ॾिसो हैरान थी वेंदो कीअं सीन थी आहे हा काल निस्वतुनि फिल्म औरतूं जेके शहर जूं हुयूं निस्वतुनि निस्ाह ऐं हुनजो प्लूरल थियो निस्वत औरतूं जेके शहर जूं हुयूं तल अज़ीज़ रा फतिह अन नफ़्स अज़ीज़ जे घरवारी जेको आहे पंहिंजो छिकियो आहे पाण लाइ पाण ॾींहं कुझु धुतारे थी पंहिंजे पंहिंजे बाने खे फताह फ़ताह माना बानू फताह माना नौजवान छोकिरो जे छोकिरो मतिलबु तव्हां बानू भले पोड़ो बि थी वञे हलियो हुनखे चवंदो छोकिरा पंहिंजे पंहिंजे हुन हुनमें बॉय या बॉय अंग्रेज़ बि चवंदा हुआ पंहिंजे ॿारनि खे जेके स्लेव्स हुआ हुननि खे बॉय हाणे हल बुआ आहे कोन उहो असी वरे जो माण्हू आहे त बि हुनखे चवंदा बुआ आहे पर हाणे फतह माना नौजवान फ़तह फ़तह सुठे लफ़्ज़ माना में इस्तेमालु थिए थो उनमें बि जो हज़रत लाफ़त अला अली अला सैफ अला ज़ुल्फकार पंहिंजो को नौजवान कोन्हे सवाइ हज़रत अली जे हज़रत अली हुन वक़्तु नौजवान नवनि वरनि जो मतिलबु नंढो ॿारु हुओ फतह आहे उन ॿारापण खां वठी जवानी जेका जोश टीह सालनि ताईं उहो फ़तह आहे मतिलबु त इन माना में फ़तह माना बानो बि ॿई माना में छोकिरा बाना छोकिरनि घर तंहिंजो अहिड़े नमूने सां पाण जेको सिंधी में चऊं त इन में माना फ़तह पंहिंजे बाने ते आशिक़ थी आहे फ़तह इमरातुल अज़ीज़ अज़ीज़ुरा विद फ़तह छिके थी पाण ॾे तुरिद मां इहो सा रावदत थी अन नफ़्सी इहो रावदत जेको आहे हाणे ॿिन्ही खे हज़रत याक़ूब यूबल इस्लाम जी लेवल पाण ॾिसो त कीअं होॾां हज़रत यूबल इस्लाम ऐं नबी अलाह उहो पंहिंजे पुट सां इश्क़ थो करे हुन साॻे यूसुफ अल सां ऐं हेॾा ई औरत आहे उहा साॻे नमूने सां हिन माण्हू साॻे शख़्स सां इश्क़ थी करे हुनजो इश्क़ पंहिंजो आहे ॿई तुराविद ॿई ॿई जेके दलाल ॿई दलाल जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो हुते ॿिन्ही जे मुतालिक़त याकूबल साहब जे मुताल दलाल में बि आहिनि गुमराही में आहे गुमराही हाणे नथा चवनि अलाह आसा वारा जेके माण्हू चवनि न न इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु न कयो ऐं असांजा जेके ॿिया आहिनि ख़ासि न आहे या पंहिंजो ख़्वाजा अब्दुला अंसार जो शागिर्दु रशीद ॾिनल ॿिया बि जेके इन फ़िक्र जा आहिनि उहे चवंदा दलाल जे लफ़्ज़ी माना हिते इहा कोन्हे बसि गुमराही गुमराही शरीयत वारी गुमराही कोन्हे पर हीअ गुमराही माना त इश्क आहे उनखे सोचण वीचारण जी सलाहियतुनि खां खसी वई आहे हली ऐं उहो जेको आहे इश्क में चरियो थी पियो आहे इश्क में मुहबत में या मुहबत जो लेवल आहे हिकिड़ी जेका जेका इहा दलाल जी ऐं पोइ जेको वधो आहे सॼा मां वददाख भुख मां कला अलाख इन में जेको दलाल दिल अचे थो उहो बि इन माना में मतिलबु रसोल्ला सास मतिलबु तूं तूं दलाल में वे माना तूं मुहबत में इश्क में छा अहिड़े सां पोइ कनि था त पोइ वरी उहे जेके ॿिया नथा ईअं कनि पोइ वरी हुननि खे यार पाण वारी ॻाल्हियूं था ॾियनि तव्हां अहिड़ा आहियो तव्हां अहिड़ा आहियो त अहिड़ा लफ़्ज़ वरी ॾोहो थियो अला तालि जो भला जेकॾहिं कंहिंखे ॾियणो अथव त अला ताला खे ॾोह ॾियो जो हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे पोइ हाणे हुनजी मान वीचारा छा कराक न आहे लफ़्ज़ी माना आहे रुहानी मान आहे पंहिंजो स्प्रिचुअल मान आहे पोइ सुहिणी सुहिणो तरीक़ो आहे ज़ाहिर इहो आहे माण्हू जो लफ़्ज़ इस्तेमालु न थिए पोइ इन करे वरी पाण कावड़ बारी पाण अहमद रज़ा साहब वारा जेके माण्हू आहिनि की छा चइबो आहे बरेलवी जेके आहिनि तमामु सख़्तु गुसे में हाणे थींदा पोइ हुन ॿियनि ते पोइ चवंदा ॾिसो हिन तर्जुमो कयो आहे हीउ तर्जुमो कयो त हीउ छा कनि वीचारा पोइ असांजो ॿेड़ वारो साहिबु जेको आहे त उन तर्जुमो हिते कयो दुतारे दुतारे थी तुराविद ऐं पंहिंजो दलाल जी मथां हीअ ग़लती पधरी में आहे ग़लती आहे माना गुमराही कोन्हे ग़लति थी आहे ग़लति थी आहे वरी ॿिए ॿियनि हंधि ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो न अॻियूं जेको हुयो इन बाना लफ़ी दलाल मुबीन हुते साईं ॿेर वारे साहिबु चयो आहे भुल पधरी में आहे भुल में आहे भुल लाइ आख़िरि में जेको आहे त त काल काल अबू हयूस उहो इन कलफ़ी लिखियलु क़दीम त पंहिंजे भुल पुराणीअ में आहे भुल में भु भुल में आहे मतिलबु त इश्क में मुहबत जे इश्क में या ॿियनि तर्जुमो पोइ जहिड़े नमूने सां पोइ इहो अदब आहे त उहो सुठो आहे सुहिणी ॻाल्हि आहे पर हाणे इन अदब जे करे माॻूं ॿियनि सां विड़ी लठ खणी हिक ॿिए खे मारणु कुटण कुटणु करणु ऐं हिक ॿिए अहिड़ो जो भई पोयां हिक ॿिए नमाज़ न पढ़णु भई तकफ़ीर करणु त हू काफ़र आहिनि असीं छो जो भुल जो लफ़्ज़ु दलाल जो लफ़्ज़ु हीअं था तर्जुमो करियूं इन करे पाण इहो थियो हिकिड़ो माण्हू काहे पोइ तमामु वॾे लेवल ते झुठ थी ऐं ॻाल्हि थी भई अलाह ताला ख़ुरान शइ लफ़्ज़ इस्तफा कयो आहे पर ॿियूं मानाऊं आहिनि पोइ जेके उलमा आहिनि से चवंदा हिते भुल्ज़ दराज़ी माना हिते आहे हिते आहे ओजह वज़ाइर जा किताब आहिनि दामगानी जो किताबु आहे ॿियनि में त पोइ उन्हनि किताबनि में जिन लफ़्ज़नि जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं उहे ॾियनि था मुफ़्सर जेके आहिनि से अॻियां आहिनि की अरबी जा मुफ़सर जेके हुआ त सभई इहे माण्हू कढंदा हुआ त भई हिन वक़्तु हिते लफ़्ज़ जी माना ई आहे हिते लफ़्ज़ जी माना ई आहे उन साॻिए लफ़्ज़ जूं मानाऊं ॿियनि हंधि ॿियूं थियूं थियनि तंहिं करे इहो पंहिंजो अहमद रज़ा जेको आहे सो खाज़िन खे पढ़ियो आहे घणो खाज़िन मथां कोट थो करे जिते किथे खाज़न अल्ला सुहिणो तर्जुमो थो करे मतिलबु त तफ़सीर थो करे ऐं उनखां अॻु में खाज़न खां काज़िम पोएं ज़माने जो आहे माण्हू पर उनखां अॻु में जेके हुआ मतिलबु रशन महबुदी अख़्वाजा अब्दुला अंसारी तोस्तरी वग़ैरह ई जेके पहिरें सिलसिले जा पहिरें लेवल जा माण्हू हुआ अॻे उस्तल जा उन उन उहे तर्जुमो सुहिणो था कनि मतिलबु त का ॻाल्हि नई कोन्हे का जो अहमद रज़ा साहिब खे हथु अची वई हली रज़ा रहिब अला सुठो तर्जुमो कयो आहे पर हाणे इन ॻाल्हि खे अहिड़ो खणी वठनि था ई जेके आहिनि अॼुकल्ह जा बरेली ॾींहुं हू हिकु ॿिए खे काफ़र ॿई ॿई धुरियूं पोयां हिकु ॿिए जी निमाज़ कोन था पढ़नि हाणे इहो बि झुठ थी वई आहे हली जेको हिकु ॿिए खे मारे मारे पाकिस्तान में हिकु ॿिए खे मारे क़तलु करे सभई हिकु ॿिए खे वेठा मारींदा हाणे पोइ शिआ ठहियो सुनित ठहियो शीयुनि में पाण में हज़ारे फ़िरका वरी पंहिंजा सिंधियुनि जा पाण में सभु कोई चवंदो आहे असीं सुनत वल जमात आहियूं सनत वल जमात हू आहे सुनल जमात हू आहे सुनलु जमात हू आहे मारे हिकु ॿिए जा सभु आलम जेके आहिनि सॼे पाकिस्तान में कराची में होॾा झंगपुर में होॾा ढुंगपुर में होॾा ढुंगपुर में होॾा बंगपुर में अलाए कहिड़ा कहिड़ा मुसीबत भले छा खुदा तव्हांखे को साञे ॾिए को कहिड़ी ॻाल्हि अथव मूंखे मारे मारे हिकु ॿिए खे पोठो करे छॾियो अथव को आलम कोन्ह छॾियो अथव पोइ हिते सञा साझ रुप तव्हांखे अकुलु ॾिएव भई थोरो इख़्तिलाफ़ इहे ज़रूरी आहे माण्हुनि थींदा माना सम्झण मज पोइ हाणे तव्हां उन ते बसि अहिड़ी छिक थाक करियो जो ॿिया काफ़र तव्हां खां मोमन तनत में वेंदो ॻाल्हि आहे अहिड़ो क़िस्म जो नमूनो थी वियो कान जो बसि हा वञी थिया ख़ैरु बसि हाणे तुराव रावत रावत जो बि लफ़्ज़ जेको आहे वरी बि ईंदो त पाण ॾे दुतारणु या रेहण रेबण या छा पाण ॾे लाड़े इन माना में त हज़रत हर इस्लाम जो मुतलिक़ इस्तेमालु थियो इहो साॻियो लफ़्ज़ वरी याखूब इस्लाम जे मुतलिक़ बि चवनि था पुटु जा हुते त चवनि था सन राव अन हो अबा हो असीं हुनखे खे असीं वठी ईंदासूं ऐं सन राव विध उहो साव साॻियो आहे लफ़्ज़ रावि यानी रेह रे रेबे पंहिंजे पीउ खे हाणे रे रेबे पीउ खे रहण हण रेबण जो अर्ज़ु कसूं हुते ईंदासूं वरी हिते ॻाल्हि कंदासूं पर हिते थोरी सम्झंदा हलूं या त पीउ वीचारो मजबूर आहे छा च पीउ माउ ॿई मजबूर आहिनि औलाद जे साम्हूं उहे जीअं हुनखे रेहिन रेबीन जीअं हुनखे ठगीनि जीअं हुनखे कूड़ ॻाल्हाईंदी आहे किनी इहो कनि ऐं पंहिंजो हुन मजबूर वीचारा छा कनि भला पोइ चवंदा ठीकु आहे तंहिं करे हिनखे पक हुई त स नवराब स माना ज़रूरु फ्यूचर में पर ज़रूरु जी माना में बि त साईं ज़रूरु असां मतिलबु तहिड़ा सलाहियत रखूं था जो पीउ माउ खे हीअं धुतारे बसि चपटी वॼाए बसि यकदमि उन्हनि खे बेखूब बनाए ऐं ठगे पंहिंजो असां कमु टिपाए वठंदासीं असीं इन भाउ ॿिन या खे वठी ईंदासीं सनुरा विध अन हो अबाहो इनून ऐं असीं इहो कमु करे सघूं था पर असां में अहिड़ी सलाहियतकार आहे जो असीं कंदासूं जो हज़रत यूसुफ़ इस्लाम खे सुञाणनि कोन्ह था पर सुञाणी हीअ असांजी मिस्र लाइ कहिड़ी वॾी का वॾी का शइ आहे इन बादशाह आहे कहिड़ी आहे असां हुमायत कोन्हे को मिटु कोन्हे को वराए केरु आहे त उनजे मतिलबु उनखे चवंदा असीं पक था ॾियूं तोखे त वठी बिन्या ॿिन खे वठी अचणु का अहिड़ी वॾी ॻाल्हि कोन्हे का छो जो असां पीउ असांजे मुठ में आहे वीचारो मजबूर आहे असांजे अॻियां छा करे थो सघे बसि ठीकु आहे माउ पीउ ॿई मजबूर आहिनि पंहिंजे औलाद जे अॻियां छा कनि औलाद मजबूर न आहे इहो हिकिड़ो रस्म अलाह ताला जी ग़लति आज़मरे सां हलंदी थी अचे हाणे हिते ॻाल्हि सुराविद हिते तुराविद फताह पंहिंजे बाने ते आशिक़ु थी आहे बाने बाने खे रे थी थी हिते अन नफ़्सी हुनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु हुन नफ़्स हुनजे नफ़्स जे ख़िलाफ़ु कदु शगफ़ हा हुबा अलोसल त हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो सुहिणो छा चइजे त ग्राफिकल एक्स नेरेशन थी वियो हुनजो त कदि शगफ़ हा हुबा हुब जी कैस हुनजी दिलि में सोराख करे विधो सगफ़ करे विधो आहे यानी दिलि में घिरी वई आहे हली मोहबत हुनजी अहिड़ी दिलि में वेही वई आहे या वाकई हालति हुई वीचारी हज़रत ज़ुलेखा आल इस्लाम जी जो कद हा शा अहिड़े नमूने जो एक्सप्रेशन यानी हुनखे करणु हुन दिलि में घिरी वई आहे हली मोहबत हिन छोकिरे बाने जी बानू आहे हिब्र इब्रानी आहे इब्राहिन मतिलबु त इब्रानी अल अल अल पंहिंजो उहे बि सामी आहिनि हीअ जेके मिस वारा हुआ से बि मतिलबु त सामी हुआ या हामी हुआ जेके बि हुआ पर पोइ हीअ न हर हिकु रेसिस्ट आहे एक्चुअली हर क़ौम असीं सिंधी जेके घटि कोन आहियूं पर पंजाबी असांखां मथे पर हीअ सभु ॿिए रेस खे घटि थो सम्झे पंहिंजो त मिस्र वारा जेके आहे से नफ़रत इन निगाह असां ॾिसंदा हुआ ॿियनि क़ौमुनि खे त चवंदा आहिनि हीउ इब्रानी हीअ पंहिंजो वठी आयो ॿानू जेको सो हिनजे इन जो इश्क हिन जे दिलि में घिरी वियो आहे हीअ कहिड़ी आहे औरत अहिड़े क़िस्म जी त इन नफ़्स कद सफ़ आहे हुब आहे हिन हा असीं बेशक असीं हिनखे ॾिसूं था ल ताक़ीदी आहे इहो फी दलालिम मुबीन असां हिनखे गुमराही पधरी में ॾिसूं था त इहा उहा असांजी गुमराही आहे हाणे फलमा समयत बे जॾहिं हुन ॿुधी हुनजी ॻाल्हि हुनजी मकर हुननि जो मकर माना हुन जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि जेके गॉसिप्स जेके हुननि जा जेके ॻाल्हियूं पियूं अचनि वञनि माइयूं हिक ॿिए खे पियूं ॿुधाइनि इहे जॾहिं हुननि ॿुधियूं पंहिंजे ज़ुलेखा अल इस्लाम ॿुधियूं फलमा हिन इलाही कोठ ॾियारे मोकिले हुननि खे या पोइ ॾियारे मोकिलियईं तव्हांखे दावती ॾियां अचो फलाणी तारीख़ ते छंछरु ॾींहुं गाचर ॾींहुं की ज़ुमे जे ॾींहुं जेको ॾींहुं हुनजे ज़माने में हूंदो मोकिल मोकिलजो अच्छा जो जंहिं बि नमूने सां त तव्हांखे फलाणे ॾींहुं ते तव्हां अचिजो मुंहिंजे घर मंझि फलाणे वक़्त ते जेको थींदो आहे ॿ पनि जो ईंदा हूंदा राति जो बिजली हुई कोन ज़माने में चश्मा इहे पंहिंजो शमो वमूं ॿारींदा हूंदा पर हाणे जेके बि कंदा हूंदा उहे माड़ियूं ॿारींदा हूंदा ऐं कुझु रोशनी कंदा हूंदा पर हाणे ॾींहं जो जेका ॻाल्हि थी वञे हली खाधा पीता इहो थी वञनि हलिया त उहो सुठो आहे तंहिं करे ॾींहं जो ई थींदियूं हूंदियूं महफ़िलूं पुराणे ज़माननि में राति जो घणियूं कोन्ह थींदियूं पर पोइ हाणे राति जो बि का थी सघे थी ख़ुदा खे ख़बर आहे हाणे अर्सलाती इलाही न उन्हनि ॾांहुं नियापो ॾियारे मोकिलियईं माण्हू ॾियारे मोकिलियईं कोठ ॾियारे मोकिलियईं खणी चइजे मुतका मुतका मु आहे जेके पाण गाओ गौ गौ आहे जेके पाण लख लॻंदा आहियूं टेकरी वेहबो आहे उहा मुतक आहे उहा आदत तयारु कयूं आदत माना तयारु कयईं उन्हनि जे लाइ तकी आहे तकी आहे ॾेई माण्हू अॻे ज़माने में खाईंदा हुआ पंहिंजो हीअं करे ॾेई हुन ते वेठा आराम सां खाइनि वेठा खाइनि वेठा खाइनि कलाकनि जा कलाक हाणे जेको पोर हितां आहे वीचारो उहे खे हुनखे मानी ॾिबी त यकदमि खाई भॼंदो पंहिंजे कम सां हीअ जेके वॾा माण्हू जेके हुननि जा सत रछियूं मां सूमरा भलो ॿुधनि छा बकरार त सत रछियूं सत माना ताम जेके आहिनि सतनि सतनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हिकु अची अखिबा पोइ हीउ फलाणी खाइबी पोइ हीअ फलाणी शइ खाइबी पोइ हीअ फलाणी शइ खाइबी हीअ फलाणी शइ खाइबी अधी छा रधियो अथई अधी छा रधियो अथई पोइ हीअ रधियो अथई भला कीअं रधियो अथई हीअं कयो अथई पोइ पाण में ॻाल्हियूं कंदियूं हीअ हू सभई ॻाल्हि थींदी हुनजो वात त कुल सिकी न हाणे सिकी नथा खाइण जेको चाकू हुननि जे हथ में ॾिजे ईअं कोन पहिरीं वढे ऐं पोइ ॾियारे मोकिले बाबा हाणे खाओ चाकू वाकू कोन्हे तव्हां वटि पोइ हिनखे ॼाणी वाणी थी करे या का रस्म हुई हुननि वटि तव्हांजो यूरोप वारा चवंदा हुआ असां इहो चाकू ऐं छुरी ऐं इहो जेको आहे चमचो जेको छा चइबो आहे दानदारी जहिड़ो पंहिंजो इहो असां जेको आहे सो बसि इस्तेमालु कयो आहे न पर हीअ ॿियनि क़ौमनि में बि हुयो पाण उन्हनि खे उहो चाकू बि ॾिनो अथसि ऐं पंहिंजो सूफ़ बि ॾिनो अथसि या तुरनि जा छा जेको आहे उहो बि ॾिनो अथसि सिकीन सिकीन जेको काथी खे काथी जेका से सिकीननि वकालतुर जल आहिनि हाणे हुन तयारु करे पंहिंजो उन ज़िमेवारी पोइ साईं ताज महमूद ताजमहमरोटी साहिबु तमामु सुहिणे नमूने सां कहिड़ा सिंगार पार कराईं पंहिंजे अलाहल सीना यूस अलाम खे भई तयारु करे वरी हुनखे लिबास अहिड़ो पाए इस्मान अलाह अहिड़े हीअ हीअ ॻह जे हीअ फलान जे हीअ अहिड़ो लिबास अहिड़ो लिबास साईं वरी पंहिंजो कई आहे मतिलबु अॻियनि किताबनि में बि हूंदो भई अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा हुनखे श्रंगार करायूं अहिड़ा ॻ पारायूं अहिड़ा ई करायूं हीअं सुरमा हीअं त सिंगार ई जेके उन ज़माने में हूंदा मेकअप जा तरीक़ा मर्दनि बि मेकअप मर्द किन खे बि करिणा हूंदा हाणे असां हलाए त इहो तेल जेको आहे सो ई खोड़ आहे बूथ खे मखे उहो निकिरियो वञे ॿाहिरि पर माण्हू जेके आहिनि से वरी पोइ छिटकार कंदा पंहिंजे परफ्यूम लॻाईंदा हीअं कंदा हूअ कंदा सभु हिकदमि तयारियूं करे कपिड़ो लिबास इहो ठीकु ठाकु करे जेको आहे निकिरंदा हाणे उहो सॼो कमु थियो ऐं पंहिंजो वरी मायूं पंहिंजे में मसरूफ़ आहिनि ऐं जो त हाणे ॾिसो तुरंज कटण जो वक़्तु आयो आहे उन वक़्तु हुनखे अॻु में ई सेखारे छॾी यूस खे त फलाणे वक़्तु बसि जो वक़्तु आऊं तोखे चवां त हाणे तूं निकिरी अचु यानी त ओतिरो लंघे वञिजांइ बसि सिंधी अॻियां साम्हूं हिन जे तूं बसि लंघे वञजांइ बसि हाणे एतिरो रुॻो ड्यूटी हुई यूसवा बानू गोलाम हुयो हाणे मतिलबु इन वक़्तु ताईं इहो जेको वाकियो थिए थो तेसि ताईं जेल में कोन्हे हाणे इन मर्ज़ी इहा ख़बर पई क़ुर शरीफ़ जे हाल मञा त अञा मतिलबु को वक़्तु गुज़री वियो आहे इहे गासिब थियो आहे सॼे शहर में पखिड़ियो आहे ऐं पंहिंजो माण्हू हज़रत यूस वारे सां अञा जेल में कोन्हे घर में ई आहे उते रहे पियो ऐं पंहिंजो हीअ तुरंज बुरनि जी कटिबो आहे या एपल छा चइबो आहे सूफ़ जो कटिबो या जेको बि इहो अञा वेठो आहे हिते हिते ई आहे पर का ॻाल्हि को वॾी ॻाल्हि कोन्हे का हाणे हिते जी वक़्तु हिनखे चयो चवंदो त हाणे तूं हिन वटां लंघे वञु जेल में अञा कोन वियो काती छा छुरी चइजे थी वई हो पर एतिरी हूंदी न लीजो हुन सां तुंहिंजे कठे हिननि जे अॻियां पधिरो थी हिननि जे अॻियां निकिरी वञु ख़र्च थी ॾिठो हुनखे जॾहिं हुननि औरतुनि हज़रत यूस अल खे ॾिठो अकबर अकबर न हू माना मबहू थी वियूं हैरान थी वियूं अकबर अकबर वॾी ॻाल्हि थी वई हुननि जे लाइ अकबर माना वॾी ॻाल्हि आहे वॾी ॻाल्हि थी वई वॾो जाताऊं हुनखे वॾो जातो माना हैरान थी वियूं बसि ॾिसी बसि मबहूत थी वञूं हुन मां बसि महव थी वियलियूं हुनखे ख़बर न रही हाणे के वरी आल असांजा पंहिंजो आहिनि पोइ चवंदा साईं बसि ॼाणी विहाणी ॾिठो त हाणे हीअ आशिक़ु थी आहे असीं बि आशिक़ु थींदियूं हीअं थो थिए हूअं थो थिए ऐं असीं हथ जी आङुरियूं सां कठियूं त जीअं असां वरी तवजो थियो हूंदो इहा ॻाल्हि कोन्हे हू अलाह ताला ख़ुरि अकबर न हू हैरान थी वियूं बसि हू मबहूत थी वियल महब थी वियल एतिरो हुन में जज़्ब थी वियल जो हुनखे ख़बर न पई त छा थियूं कयूं इहो कोन को हुन रिथ कई त हा असां आङुरियूं कटियूं त बसि असां ते आशिक थिए अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे का पर माण्हू वरी पंहिंजूं माना अहिड़ियूं कढनि था जेका न का अलाह ॾिनी आहे क़ुर में न का तौरात में न को तौरात तौरातफ़स न को वरी हिंदुस्तान जो माण्हू पाण खे तमामु वॾो क़ाबिल थो सम्झे वरी अॻिते हिकिड़ी ईंदी आहे त हाणे हीअं हिकिड़ो आलम आहे हिन ज़माने जो माण्हू खे वेठो बेवकूफ़ बनाए उर्दू में बि ॻाल्हाए थो अंग्रेज़ी में बि ॻाल्हाए थो हुन इलाही किताब को वठी मोकिला ठाहे ऐं रोज़ु तकरीरूं थो करे अहिड़ियूं अहिड़ियूं मानाऊं कढे थो जो वञी थिया ख़ैरु बसि इहा नकातौ तौरात में आहे माना न को क़रान में आहे माना न को हुन कल्चर में आहे माना तव्हां हिंदुस्तान में सभु मुसीबत हेॾी मुसीबत अहिड़ियूं माना अजब जहिड़ियूं कढो था अॼु बसि क़ुर कूड़ो अलाह कूड़ो ऐं रसूलु कूड़ो सॼो ॻाल्हि तव्हां माना पधरा सचा सचा ला हौल वला खूत अला बिला अहिड़ी क़िस्म जूं माना कढण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे अॻिते ईंदी हिकिड़ी आयत ऐं चए थो न उहो त चोर कोन भई तव्हांखे पूरी ख़बर न आहे पर तव्हां तौरात पढ़ो क़ुरान पढ़ो मुफ़स तफ़सीर उहे सभु कूड़ा थिया तई माना सच थी विया हाणे वरी हिन ज़माने जा साईं मूं हीअ अहिड़ी माना कढी आहे जो अॻे कंहिं मुफ़सर तफ़सीर वारे वटि कोन्हे लाहौल तूं अहिड़ा अहिड़ो मोत भर आई रसोल्ला साहिब खां मथे आई तूं असाबनि खां मथे आई त वरी मुफ़सरनि खां मथे आईं मैण मुसीबत हाणे वॾी ॻाल्हि हाणे तूं नई हिकिड़ी माना कढी आया हुआ जेका न को तौरात में आहे न को क़ुर में आहे न को मुफ़सर तौरात जा था चवनि न को क़ुर जा मुफ़सर था चवनि तूं अकुल मंद सां थी पियो हलियो हाणे अहिड़ी क़िस्म जूं मानाऊं क़दम ठाहे हिते जेके तमामु हिकिड़ो जाहिलियत वारियूं मानाऊं जंहिंजो को तालु कोन्हे स्टोरी सां वास्तो छो जो इहो जेको हिननि जो कल्चर आहे मुसीबत हिंदुस्तान पाकिस्तान जो जेको शाइरी वारो क्या नादिर ख़्यालु पेश किया आहे नादिर ख़्यालु पेश किया भेण शर्म कोन थो अचे क़ुर कूड़ो आहे अलाह कूड़ो आहे रसूल कूड़ो आहे तई सचायो सां मुसीबत العلي العظيم क्या नादर ख़्याल पेश कया आहे लख लाइ भेण बेगर فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه أكبرنه हैरान थी वञूं महब थी वञूं वॾा वॾी ॻाल्हि थी वई हली हुननि जे लाइ मतिलबु त मबहूत थी वई हलियो हीअं चइजे हाणे तई तईं न तई हीअं थी वियो हलियो हूअं थी वियो हलियो बसि हीअं थी हलियो हूअं थी हलियो हाणे इस्लाह इहे लाइ केरु हिकिड़ो वॾो गुमु हाणे हुन जे पोयां वरी ॿिया हुन जा शागिर्दु लॻाऊं त वीचारो मरी वियो हलियो जेको चई हा उहो ई वॾी ॻाल्हि हीअ हीअं थी हली हीअं थी हली हीअं थी वाह माना हाइका कान क़ुर में न को तफ़सीर में न को तौरात में तई वरी माना नई कढियूं पंहिंजी वॾे वधुल औरतुनि चयो त अलाह जी पनाह हुजे अलाह जी पनाह था घुरूं पाखाई आहे या वॾाई आहे अलाह ताला जी चऊं हीअ त बशरत कोन्हे असांजो माण्हू त कोन्हे इंसान त कोन्हे हाणे इहो बि हिकिड़ो थिए थो जो माण्हू जेको चङो माण्हू खे ॾिसे पोइ चए त असां जहिड़ो माण्हू कोन्हे हीअ बसि स्पिरिचुअल का शइ आहे अलाए कहिड़ी आहे पोइ मतिलबु त सही आहे हिन में स्पिरिचुअलिटी आहे हिन में अलाह ताला जो नूर आहे पर हिन जो माना इहो कोन्हे त हिन जो न को हॾो आहे न को जिस्म आहे न को रत अथसि न को पंहिंजो सायो अथसि न को फलाण अथसि न को टीर अथसि माना त अहिड़ो हिन पासे छिके ॻाल्हि खे वरी हुन पासे छिके ॿई हिकिड़ो अहिड़ी वठी छिका छिक रसा रसा कशी लॻी पिया आहियो जेको रस्सी जो गेम थींदो आहे तव्हांजो रोप खे छिकींदा रुपासे उहो न पासे छिके उहो न पासे छिके छिक छिका छिक छिका लॻी पई आहे पर माना भई तोखे माना जेका आहे सही सिधी उहा माना वठो त हू हैरान थी वियूं हलियूं त जे असां जहिड़ो त कोन्हे हीअ त को वॾो को मलिक आहे मलिक इन करे फ़रिश्तो आहे कद इनहाज़ा इलाह ही कोन्हे को सवाइ मलख करीम जे बाजारे खां मतिलबु ई बाजारो मलख आहे हुन खां सवाइ ॿी का शइ कोन्हे असां जहिड़ो त कोन्हे मतिलबु त हिन में वॾी ॻाल्हि आहे उहो नबी अलाह हुन जो नूर हो हुनजे जिस्म में हुनजी सुहिणो अला पंहिंजे रसुला साज़म चयो त मूं ॾिठो महिराज जे ॾींहुं हुन महिराज जी राति हुनखे ऐं निस् यानी हिसो जेको सुहिणा जो आहे सॼी पंहिंजे इंसानु राति खे खेसि وہ یوسف علیہ السلام میں پر اصل ویری جیم امت محمد مصل صلاح وہ چلتا ید بید حسن یوسف ید بید یا فرمائیں تو حسن یوسف ید دمے سا دور آنچ خوبان حمند دورندن ہا دور حسن یوسف ید بید यूसफ अल इस्लाम जो हुस्न ऐं हज़रत मूसा अललाम जो हथु जेको रोशन थी वञे जदे बैदो दमे ई सौ दौरी ईसा अल जो दम जो करे थो बीमार चङो भलो थी वञे मोर ज़ीरो थी वञे थो दमे ई सौ दौरी आंच मोहम्मद रसल मु थो आंच खूब हमाइदो रंद हू जेके ख़ूबियूं उहे सभई हिकु हिकु ख़ूबी हर हिक वटि जेका बि ख़ूबी आहे तू तन हा दारी तू तन हा दारी रसूल मुतर फ़रमाइनि थो असांजो शहरु पोइ ॿियो मतिलबु त इहो हक़ीक़त आहे मतिलबु त अंबिया अलाम जो पंहिंजो हिकिड़ो रुतबू आहे पर हिकु रुते जो तिलकु रसुलाबादा इहो मतिलबु समुझण में ॻाल्हि कजे रसूल आहिनि जेके नबी अलाह ताला जा उन्हनि में हिकड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत आहे कुराशी बि आहे पर पोइ माण्हू जेके वरी नथा सम्झनि ॻाल्हि खे पूरी ज़िद जे हल कर का ॻाल्हि ते विढ़नि था हीअं था चवनि हूअं था चवनि चए त भई असां को मां फ़र्क़ु फ़र्क़ु असां कोन था कयूं त माना इहा कोन्हे त को हुननि जो दर्जात जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ न आहिनि नबीअनि जा मुख़्तलिफ़ दर्जात आहिनि हुनमें में उज़ुल उल अज़म आहिनि जेके पंज आहिनि उन्हनि में पंजनि मज़ामुरसुला आबाद अमाद आहिनि पोइ असां मुहम्मद मोहम्मद सलाहु जी छो तकमील थी थिए सॼे दीन जी सॼे हुनजे इहो जेको नबूअत जेको सिलसिलो आहे हुन हुनजी मोहम्मद सलाहु वसलम ते तकमील थी थिए इन करे असीं चऊं था मुकमिल नबी आख़िर ज़मान असांजो जेको मोहम्मद सलाहु वसलम सो सभिनी नबियनि खां अफ़ज़ल आहे इन सेंस में पोइ इहा ॻाल्हि जेका असां घुरी कोन्हे इहा ॻाल्हि जेका सही आहे ऐं पंहिंजो हुनजो ईमान जेको असांजो ईअं न आहे असांजा नबी ॿियनि नबियनि जहिड़ो आहे या उहे उनखां मथे आहिनि या हुन खां घटि आहे या ईअं त पोइ इन असीं कोन पियो आहे हालांकि असांखे रसोल चयो आहे त मूंखे वधीक न चओ नबी यूनिस अल खां या फलान नबी खां या फलान नबी खां मूंखे वधीक न चओ मतिलबु इहो बि हिकिड़ो अदब आहे नबीअनि जो अदब करणु बि ज़रूरी आहे पर पंहिंजे नबी खे पंहिंजो ख़ैरु बशर ख़ैरु अंबिया इहो चवण जेको आहे सो असां हिते हक़ आहे असांजो छो त तकमील थी आहे त जीअं दीन जे सिलसिलो आहे त आदम अल इस्लाम खां अची मोहम्मद मुस्वा मुकमिल थियो आहे ऐं हिन खां अॻु में जेको यूडिशरी प्रोसेस आहे दीन जो पंहिंजे अलाह ताला जो दीन जेको आहे इस्लाम उनजो सिलसिलो शुरू थियो आहे हिते अची मुकमिल थियो आहे अलयोम अकमल त लखुम दीन कुम थो आलम अलम अल अलतम थो अलुम जामती पर लखुम इस्लाम दीन يؤتيها اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وفزنا وعدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا عليه توكلت رب العرش العظيم